oltinchi bob bir dam ilish kuni hazrati ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotadi uning shogirdlari boshoqlarni uzib elib olqinda uvlab yeydi buni ko'rgan ba'zi parisilar sizlar nemishqa dam ilish kuni chaklagan ishni qilsizlar deyishdi hazrati ayso podsho dovud va uning hamrohlarining och qolganda qandoq qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi qani aytib beqinglar u ibodatxonniki muqaddas joyga kirib xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan va hamrolig'ini ulashtirib bergan holbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi tavrat qonuniga xilof edi deb javob berdi va xulosa chiqirib ularga man inson o'g'li dam ilish kunining egisidirman dedi yana bir dam ilish kuni hazrati ayso ibodatxonaga kirib ta'lim beriyotadi ibodatxonada o'ng qo'li qurib ketgan bir odam bor edi hazrati aysoni ustidan arz qilish uchun bahoni izlab yurgan tavrot ustozlari bilan parisilar uning илиш ilish kunimu kesal saqaytadigan saqaytmaydiganligini paylab yurishatdi biroq ularning ko'ngildikini bilgan hazrati ayso qo'li qurib ketgan yilqi kechalga o'rningdan tur oldimg'i kel devidi yilqi kesal o'rnidan turdi ondin hazrati ayso ko'pchilikka sizlardan so'rab boqaychu qandoq qilish tavrot qonuniga uyg'un dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi jonni qutqizishmi yoki jonga zomin bo'lishmi dedi va kasalning atrofidagilarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin ilqi kasalga qo'lingni uzat dedi u odam qo'lini uzatishi bilanla qo'li asliga keldi ammo tavrat ustozlari va parislar intoyin g'azablanib hazrati aysoga qandoq taqobil turish to'g'risida maslahatga tushdi bir kuni hazrati ayso duo qilish uchun toqqa chiqdi u yerda xudoga kechicha duo qildi tong otqanda shogirdlarini oldiga chaqirib ularning ichidan o'n ikki kishini tanlab ularni elchi deb otidi ular simon hazrati ayso uni petrus debmi otigan ve onun inisi Ender, Yakup, Yuhanna, Filip, Bartolomay, Metta, Thomas, Halpay'ın oğlu Yakup, vatanperver deb atalgan Simon, başka bir Yakup'nın oğlu Yahuda ve keyin Hazreti Eysa'yı satqulluq qilgan Yahuda Ishqariyotla idi. Hazreti Eysa elçileri bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turatdi. ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda yerusalim shahridan jumladan butun yahudiya o'lkasidan kelgan kishilar to'p to'p bo'lib kelib yig'ilishdi hatto dengiz bo'yidagi tir va sidon shaharlaridanmi nurg'un kishilar kelgan edi ular hazrati aysoning ta'limlarini anglash va kasallarga shifolik izlash uchun kelgan edi jilla dastidan azoblanganlarmi kelib shifolik tepishdi ko'pchilik qo'llarini hazrati aysoga takkizib berishga tirishadi chunki uning vujudidan kuch qudrat chiqib ularning hammasini saqaytiyotadi ondin hazrati ayso shogirdirga qarab mundoq dedi ey yo'qsullar naqadar baxtliksizlar chunki xudoning podsholig'i sizlarninkidir ey oshqog'onlar sizlarmu naqadar baxtlik chunki xudo sizlarni to'liq qanoatlantirdi ey yig'layotganlar sizlarmu baxtlik buningdan keyin shod xuromliqqa cho'misizlar inson o'g'liga agashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa yuz o'risa sizlarga tuhmat haqorat qilsa sizlarni yomon desa naqadar baxtliksizlar u chog'da shod xurom bo'lib tantana qilinglar chunki arishda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda bu qoriniyatlarning oti bovlari burunqi payg'ambarlargimu shundoq ziyonkashlik qilgan lekin holinglarga voy ey boylar rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas endi holinglarga voy ey qorni to'qlar ochliqda qolisizlar endi holinglarga voy ey kulayotganlar hozir tutib yig'laysizlar endi haloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy chunki xudoning g'azibiga uchirgan burunqi soxta payg'ambarlarmu bu xalqning oti bo'g'larining maqtishiga erishgan quloq silib anglanglar sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'stinglar o'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar sizlarni qarg'anlarga baxtlanglar sizlarga yomon muomalada bo'lganlarg'imu duo qilinglar birsi sizlarning o'ng yuzinglarga ursa so'l yuzinglarnimu tutib beringlar birsi sizlarning chopininglarni ilib ketsa ko'nglinglarnimu selib beringlar birsi sizlardan bir nima tilisa tiliginini beringlar birsi sizlarning biror narsanglarni elib ketsa uni qaytirib berishni so'ramanglar boshqalarning o'zinglarga qandoq muomala qilishini kutsanglar sizlarmu ularga shundoq muomala qilinglar agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlargilar mehr muhabbat ko'rsatsanglar buning maqtangudek nari bor gunohkorlarmu o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatidiu agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarg'ila yaxshilik qilsanglar buning maqtangudek nari bor hatto gunohkorlarmu shundoq qiladiu agar sizlar qarzni qaytarolaydiganlarg'ila basanglar buning maqtangudek nari bor gunohkorlarmu aynan qaytirish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradigu yo'q sizlar dushmaninglarg'mu mehr muhabbat ko'stinglar ularga yaxshilik qilinglar boshqalarga qaytirib ilishni o'ylamaylar pul qarz beringlar shu chog'da arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' xudoning farzandi bo'lganlarga guvohlik bergan bo'lasizlar chunki xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlog'imu shafqat qiladi arishdiki otanglar mehribon bo'g'inidek sizlamu mehribon bo'linglar boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar sizlamu xudoning hukmiga uchirmaysizlar boshqalarni ayblmanglar xudomu sizlarni ayblmaydi boshqalarni kechiringlar xudomu sizlarni kechirim qiladi boshqalardan hech nimani oymanglar xudomu sizlardan hech nimani oymaydi hatto sizlarga cho'ng o'lchiguchga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab basanglar xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab berdi ondin hazrati ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib mundoq dedi qorg'u qorg'uni yetaklab mangolmaydi unda qisa har ikkilisi o'rg'i tushib ketidi shogird ustozidan ustun tumaydi lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'lalaydi nemi uchun birodaringning har kepikida kichik savalliknila ko'rib o'zingdiki limdak cho'ng gunohni ko'maysan o'zingdiki shuncha cho'ng gunohni ko'may turib birodaringga ko'zingdiki harkipkini ilivitay deyishing qandoq gap ey soxtipes avval o'zingning ko'zidagi ilimni ilvat buning bilan aniq ko'rib birodaringning ko'zidagi harkipkini ilivitalaysan yaxshi daraxt yomon meva bermaydi yomon daraxtmi yaxshi meva bermaydi har qandoq daraxtni bergan mevisidan farq etgili bo'ludi tikandin anjur yantoqdin üzüm olg'ili bo'lmaydi shuningga o'xshash yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqirdi yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqirdi chunki ko'ngilda nima bo'lsa eg'izdan shu chiqidi sizlar ajab meni rabbim rabbim deysizlaryu buyruqlarimga amal qilmaysizlar amsa mening oldimga kelib so'zlarimni anglab amal qilganlar kimga o'xshaydi ular xuddi ulini cho'nqur qezib qo'ram toshning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi kalkun kelganda uning kuchlik hujumi undoq imoratni qimir qig'izolmaydi chunki u puxta selingan lekin so'zlarimni anglab turib amal qilmaydiganlar ul qurmay quruq yerning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi bundoq imorat kalkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib butunlay gumron bo'ladi